աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Վերջի մի քանի օրերին հետաքի զարգացումներ տեղ ունեցան տարբեր-տարբեր շրջաններում։ Իհարկե, սկսենք մեզ անմիջականորեն վերաբերող հարցերից։ Ադրբեջանի պետական մի շարք լրատվամիջոցներ կրկին ներկայացրել են ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության տարածքը որպես Արեմտյան Ադրբեջան։ Ավելին, այսպիսի մի արտահայտություն է գնացել այնտեղ, որ այս ատելի հայերը, զզվելի հայերը փորձում են պատմությունը աղավաղել եւ իրենց վերագրել իրենց չպատկանող տարածքներ։ Ինչ է սա։ Լոկ ռեպորտաժ չէ, լոկ ինչ որ նյութ չէ, ինչ որ լրագրողի։ Պետական քաղաքականություն որովհետև դրանից հետո ասում է, որ Ալիևը հիմա ամեն ինչ անելու է, որպիսի ադրբեջանցիները վերադառնան արեմության Ադրբեջան։ Սպասելի է, կանխատեսելի է, իհարկե կանխատեսելի է, եթե նման ձևով ամեն ինչ շարունակի զարգանալ։ Թուրքիայում հետաքի զարգացումներ տեղ ունեցան։ Նախագահ Էրդողանը ապարգևատրել է արտգործնախարար Հական Ֆիդանին Թուրքիայի ամենաբարձր ապարգևներից մեկով։ Ինքնին հետաքրքիր է այստեղ երկու հանգամանք կա։ Նախ եւ առաջ որ հականֆիդանին ապարգևատրում են 13 տարվա ծառայության համար անվտանգության ոլորտում ամենաբարձր ապարգևով։ Այսինքն սա քաղաքական հայտ է։ Բնական է, որ կապ չունի քանի տարի է ծառայել եւ այլ ահագին մարդիկ կան, որոնք այդ ներդրումը նույնպես ունեն եւ միգուցե շատ ավելի շատ, բայց սա ցույց է տալիս, որ հականֆիդանը դառնում է քաղաքական կարևոր դեմքերից մեկը։ Միգուցե կարող է հանդիսանալ Էրդողանի փոխարինողը, միգուցե այլ ինչ որ կարևոր պաշտոն, ինչի մասին մենք ժամանակին կանխատեսել ենք ձեզ հետ միասին։ Բայց երկրորդ կարևոր հանգամանք այն է, որ Հական Ֆիդանը պատասխանելով այդ բարձր պարգևատրմանը ասեց հետևյալը։ Նախևառաջ շնորհակալություն հայտնեց եւ ասեց, որ ստանում է այդ պարգևը նաեւ իր մարտիրոսված, այսպես ասում, զոհված ընկերների համար, ովքեր պետության եւ ազգի համար զոհաբերել են իրենց կյանքը։ Լիբիայում, Ղարաբաղում, Սիրիայում եւ Իրաքում կատարելով Էրդողանի ցուցմունքները, հրամանները։ Շատ հետաքրքիր է։ Բնական է այս ամենը մենք պետք է հաշվի առնենք։ Իրանի արգոսնախարը ժամանեց հարավային Աֆրիկա։ Հարավային Աֆրիկյան Հանրապետությունում նա հանդիպեց նախագահի հետ, արգոս նախարարի քննարկեցին տարբեր հարցեր։ Ընդհանրապես այս ակտիվ աշխարհագրությունը Իրանի աշխարհակահաղականության ցույց է տալիս, որ այդ երկիրը իսկապես փորձում է երկրագնդի տարբեր շրջաններում իր դիրքերը ամրապնդել։ Իսկ Աֆրիկայում իրավիճակը գնալու վատանում է։ Ըստ որոշ տվյալների Ֆրանսիան արդեն որոշ զորախումբ է ուղարկել Նիգեր։ Իսկ Նիգերի նոր իշխանությունները հայտարարել են, որ եթե հանկարծ լինի ներխուժում, Նիգերի տարածք արևմուտքի կողմից արևմուտքի կողմից հատարվող երկրների միջոցով, ապա կգնդակահարեն նախկին նախագահին, պաշտոնաթող եղած նախագահին։ Ասեմ, որ հաշվի առնելով բազմաթիվ հանգամանքներ, շատ հավանական է, որ լինի ներխուժում։ Այսպես Արեմտյան Աֆրիկայի տնտեսական համագործակցության նախագահը, Էկովասի նախագահը հայտարարել է, որ արդեն տվել է համապատասխան ցուցմունքներ եւ հրամաններ, որպիսի Էկովասի երկրների զինված ուժերը ներխուժի Նիգեր։ Սա իհարկե բերելու է նոր արյունահեղության, բայց հաշվի առնելով Նիգերի դիրքը աշխարհագրական, նրա ռեսուրսները անդերքի նման հարձակումը բնական է շատ կանխատեսելի է։ Տեսնենք, կշարունակենք հետևել տարբեր զարգացումների եւ ներկայացնել ձեզ թանկագին հայրենակիցներ։ Մինտեղեք Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։